sunna wal jama'a na garin tsagero a karamar hukumar rimi jihar katsina a najeriya inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma idan ba manta ba jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 43 a cikin suratul da haka a yau insha Allah ta'ala za mu ci gaba kan aya ta 44 Allah ya ce walau ta kuna alaina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو تقول علينا بعض الأقاويل subhanahu wata'ala ya ce walau taqawwala alaina ba'd al aqawil da a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wata magana wadda ba mu muka faɗe ta ba amma ya ce mu muka faɗa ai bi an kana anna malam na ƙudu ya faɗa abinda ba mu muka faɗa ba a kunga wannan ayar ta biyo bayan ayoyin da Allah ta'ala ya tabbatar da alƙur'ani daga wajen Allah yake shi ne innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli sha'ir qalilan ma tu'minun wala biqawli kahin qalilan ma tadhakkarun sai ce tanzilun min rabbil alamin shi alƙur'ani sabkake ne daga ubangijin halittu baki daya to sai a gaba Allah yake cewa da a ce a alkur'ani manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙara wata magana daga wurinsa cikin alkur'ani ya ce kuma daga wajen Allah ne mun gane a ce manzan Allah ya faɗi wata magana wadda ba Allah ya faɗe ta ba sai ya ce daga wajen Allah ne ai kana kama yasumuna mubtariyan alaina fa zada fi risala aw naqasa minha aw qala shay'an min indahu fa nasabahu ilayna wa laysa kadhalika la ajalnahu bil uquba ai da kasirin sai ai ma'anar wannan maganar shi ne kamar yadda su mutanen maka suke cewa alkur'ani manzon Allah ya rubuta shi to sai Allah yake ce musu ba wai ya rubuta shi ba a'a ko da magana ce ƙwara ɗaya ko ƙwara biyu wanda yake tashi ɗauka ya saka a cikin alƙur'ani ya ce daga Allah ne ko kuma ya ƙara ko ya rage alƙur'ani Allah ya ce duk wanda ya cikin biyun nan a akhazna min hubil yamin da mun damƙe shi da damar in ji Allah ta'ala da mun kama shi da damar mu cewa da an kama shi bil yamin ai la bil yadi lumna da mun masa hukuma da hannun dama da annaha ashaddu fil batsh wa aqwa domin galibi hannun dama zaka ga yafi tsarni wajen kamu da kuma karfi to Allah ta'ala ya ce da mun masa haka da a ce ya kirkiri magana ya ce daga wajen Allah ne da mun kama shi da hannun damun mu ma'ana da mun masa azaba da damun mu wannan bayan tabbatar da cewa Alƙur'ani daga Allah ne to kuma yana kore yiwuwar cewa manzan Allah ya ƙara wani abu a ciki domin da ya ƙara wani abu Allah ya ce da ya kama shi to da mun ga Allah ya kama manzan Allah tunda ba a kama manzan Allah ba to wannan ya nuna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai ƙara komai ba anan kuma Allah ta'ala yana tabbatar mu kansa da hannu kuma hannun ma da dama domin yace la akhadnahu minhu bil yamin da haka aqidar ahli sunna wal jama'a ana siffanta ubangiji da hannu hannuwan ma guda biyu ne kamar da ya zo a waɗansu nasoshin kuma Allah ta'ala ko manzon Allah ya ce hannuwan Allah duka na dama ne akwai hadisan Abdullahi dan amu wanda a cike yake cewa innal muqsitina inda Allah ta'ala ala manabirin min nurin ala yaminir rahman azza wa jalla wakilta ya daihi Yamini, allazi ya ajibu da fi wa ahlihim wa mamu manzo Allah ce masu adalci to a gobe kiyama Allah ta'ala zai dora su akan waɗansu mimbarori na haske masu haske sai ya ce ala yaminin rahman daga damun Allah ubangiji mai rahama manzo Allah sai ya ce wakilta ya daihi duka hannuwan Allah guda biyu dama duka hannuwan sun guda biyu dama ce wannan haka ake siffanta Allah ba tare da an kawo kaifiya ba ko hararo yadda hannuwan suke ba wanda ya san wannan dan ba a bayyana ba sai ce da ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma'u masu adalci su ne wanda suke adalci a hukuncin su suke adalci a iyalansu suke adalci a cikin duk abin da aka ji inta musu sun malakaɗana min hulwati sannan ce bayan mun kama shi da dama kuma da mun yanke masa alwati jijiyar zuciya shi ne niyaɗin ƙalbi jijiya wanda ta je ma zuciya to da mun cire ta wanda da an cire ta mutum mutuwa yake wanda ce damun ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka sannan idan muka tashi masa haka fa ma minkum min ahadin babu wani ɗaya daga cikin ku an Zina wanda zai iya kare shi daga wannan uba. to kun ga annabi kenan sallallahu alaihi wasallam Allah yana cewa da zai yi kari a alqur'ani da an masa azaba haka da zai yi rage da an masa azaba to idan an ba annabi wannan barazanar cewa in ya za a yi masa azaba to yana ga wanda ba annabi ba ya zo ya ƙirƙiro magana ya ce ga tunan daga Allah kuma ya faɗa ya ce Allah ne ya ce alhalin Allah ne ce ko kuma ƙirƙiri ga abin da Allah ya ce mutum saboda son zuciya ya yanke wannan abu ya ƙi fitowa da shi don kada ya faɗa saboda yana son ya bi son zuciyarsa to kaga wanda duk yake haka to min babu aula shi ya fi cancanta a ce amma azaba akan ma'aikin sallallahu alaihi wasallam da aka yin ƙarya da Allah ta'ala babban laifi ne kuma laifi ne wanda Allah ta'ala yake kama mai shi tun a nan duniya Allah ta'ala ya tsare mu to da Allah ya ce haka kaga a cikin wannan ayoyin Allah ya kore yiwuwar manzon Allah ya kare shi alkur'ani da haka alkur'ani gaba ɗayansa daga Allah ne ba maganar manzon Allah ko ƙwara ɗaya a cikin alkur'ani duka Allah ne ya fara. dama kuma shi manzan Allah ya Allah ya gaya mana cewa duk abin da zai faɗa wahayi ne ba ma yatiku anil ha in huwa illa wahayi muha duk abin da manzan Allah zai faɗa wahayi ne Allah ta'ala yake masa da haka sai Allah ya ƙara tabbatar da cewa alƙur'ani daga Allah ne wa innahu la tadhkiratu wa Allah ya ce wa innahu kuma lalle shi alqur'ani la tazkiratun lalle wa'azi ne tunatarwa ce lil muttaqina ga bayin Allah masu tsoron Allah Allah ta'ala ya sanya mu a cikin su da haka alqur'ani maganar Allah ce ba maganar manzon Allah ba ce ba maganar mala'ika jibril ba ce ba maganar waɗansu aljanu ba ne ko su shekaru maganar Allah ce lafzan wa ma'anan lafazin na Allah ne sannan ma'anar ma daga Allah ne Allah ta'ala ya sa da shi to sai Allah ya ce mu da wa inna la na'lamu anna minkum mukaththibin wa innahu wa innahu la'atabun 'ala al-kafirin wa innahu وإنه لحق اليقين ce باسم ربك العظيم الله تعالى يقول وإنا لنعلم أن منكم مكذبين Allah ce sai dai duk da cewa alƙur'ani daga Allah ne ba maganar manzon Allah ciki wa inna lana'lamu Allah ce to mu muna sane anna minkum cewa a cikinku ayyuhan nas ya ku mutane mukazzibina bil qur'an akwai wanda suke karyata alqur'ani duk da an ce daga Allah ne duk da an ce maganar Allah ce ba maganar manzon Allah amma a haka akwai wanda suke karyata akwai wanda suke karyatawa cewa alqur'anin nan daga wajen Allah yake wa na'lamu aidan anna minkum musaddiqina bihi sannan kuma mun san akwai wanda su suna gaskata alkur'ani aisha matar manzan allah tana cewa da a ce manzan allah zai rage wani abu na alkur'ani da ya rage ayoyin suratul ahzab wanda suke magana akan aurensa da matar zaid ibn haris da ya cire su saboda abin yawon manzan allah ne musu Allah ya ce idan zaidu ya gama da matarsa aurensu ya ƙare zai sake ta to manzan Allah ka aure ta amma wanda Allah bai ce wannan sai sai burta ana karanta har yanzu so haka duk abin da ke cikin alkur'ani maganar Allah ce ba maganar manzan Allah zama da wasallam duk waɗanda suka yi da'awar cewa maganar wani ce ba ta Allah ba Allah ya kulle ta su tintini tun a zamanin annabi har kawa wannan zamanin namu waɗanda suka yi da'awar cewa alƙur'ani maganar wani ce ba ta Allah ba to Allah ya ta su maganar ba tasiri ba maganar ta tabbata cewa alƙur'ani daga Allah ne mutanen da suka yi da'awar alƙur'ani maganar wani ne ba ta Allah ba na baya bayan nan ƙarshe akwai wani la'anannun mutum da aka yi ana ce mai salma bushi asalinsa mutumin ƙasar indiya ne amma a ingila yake zaune musulmi ne ya yarda to sai da awar cewa a cikin alkur'ani akwai wasu ayoyi ya fito da su cewa waɗannan ayoyi ba daga wajen allah suke ba ya ce waɗannan ayoyi shaɗan ne ya rikida ya zo wa manzan allah a matsayin mala'ika jibril sai masa wahayi waɗannan ayoyin manzan Allah bai gane ba mala'ika jibril ba ne bushe ɗin ne sai aka sa sa a ƙwa'ani ya rubuta littafi da turanci ya sa mai suna da satanic verses ayoyin sheda ku kaga wannan awa ce ya yi amma da da ke ƙarfi ba Allah ya kunyata tashi, littafin ya zo bai yi albarka ba ya zo ma Allah ya kama shi su ga wani yanayi na tsoro bai iya yawo bai iya fita saboda waɗansu yi barazanar sai sun kashe shi kuma ƙarshen haka ya mutu a banza a ƙasar da yanzu ya kuma koma mahalicci zai je Allah. to Alƙur'ani ba ko tantama duk abin da ka ji a cikinsa an karanta to daga Allah wannan magana ce. sannan ka fahimci an ce Alƙur'ani maganar Allah ce direct ba wai indirect ne ba idan ka ce alhamdulillahi rabbil alamin to haka Allah din ya ce arrahman arrahim haka Allah ya ce ba wai manzon Allah yana rahoton abinda Allah ya ce kamar da wanda yake cewa ba yana dauko rahoton abinda Allah ya ce bare ba cewa Allah ya sarkar da alqur'ani ne da wani yare ko wani abu wanda manzon Allah yake iya fahimta sai ya juya cikin larabci yadda mutane za su iya fahimta wannan ba gaskiya bane ba lafazin daga Allah ne ma'anar ma daga Allah ne haka alqur'ani kalamun lahi kuma ma'anar ma daga Allah ne girma da kuka ciki ba aikin manzon Allah bane ba ba aikin kowa bane ba Allah ta'ala ne ya saukar da shi Allah ya ce wa innahu la hasratun alal kafirina wa innahu kuma lalle shi alqur'ani la hasratun alal kafirina lalle yakan zama asara ga waɗanda suke kafirai idara au sawabul musaddiqina za su yi asara a lokacin da suka ga ladar wanda suka gaskata alqur'ani a gobe kiyama kenan sai su gane cewa to su kam sun yi kuskure su kam asara ta tabbata a kansu haka duk wanda bai yi imani da alqur'ani ya da shi ba to asara kanshi take komawa yayi asara duniya da lahira wa innahu la haqqul yaqin wa innahu kuma lalle shi alqur'ani gaskiya ne wanda take cike da yaqini ba kokonto ba shakku a ciki duk abinda alqur'ani ya bada labarin sa 100 bisa 100 gaskiya ne duk abinda alqur'ani ya ce zai zo nan gaba 100 bisa 100 gaskiya ne labari ne na gaskiya gaskiyar da ba kokonto a cikinta gaskiyar da yaqini ce 100 bisa 100 dan haka fasabbih ya kai annabi muhammad ka tsarkake sunan ubangijinka al'azim wanda yake ma'abucin girma wa huwa a'azamu azamu min Allah ta'ala alayka alqur'anin nan ita ce babban ni'imar da Allah ta'ala ya maka tunda Allah ya maka wannan ni'ima ka yawaita tasbihi kana gode ma Allah mai girma alqur'ani ni'ima ne ga wannan Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya zo da littafin da ba a ba wani annabi irinsa ba ya zo da littafin da zai zama mu'jiza al-khalida mu'jiza madawwamiya al mu'jiza ne da manzon Allah har zuwa tashin duniya yau ba injila ba a taura da Allah ya tashi an gurbata su amma al zai tsaya haka har zuwa tashin duniya sannan al-qur'ani ba ta shigarsa wani bai iya canza al-qur'ani aya ɗaya ta cire sai an gane shi yasa alqur'ani ne littafin da ya fi daɗewa a duniya canji bai shige shi ba wannan hatta ta binciken kafar ya tabbatar da haka cewa alqur'ani ne duk littafin da ya shekara 500 to sai kaga an canza shi wajen bugu sai kaga an shigo da wani abu wanda babu a cikin na farko ko a rage wani abu amma alqur'ani ne aka bincike shekara dubu da ɗaruruwa da manzon Allah ya karanta shi har inda yake ba a samu canji a cikinsa ba bincike na baya-baya shi ne binciken da wani labarai a ingila suka kan al’ur'ani. sun samu wata fefa ta alkur'ani wanda wannan fefar da aka auna ta a kan abubuwan awo wanda zai iya gane shekarun takardun da rubutu yana wani wannan takarda ta fi shekara biyu. shi yasa waɗansu da yawa ma suke ganin mushaf ne wanda sai na usman ya sa aka rubuta to wannan takardu da aka samu su shekara dubu da aka zo aka yi kwamfiyarin da alƙur'ani da ke hannun mu ba canji ko fara ɗaya yadda fatiha take a can haka take har yanzu da haka alƙur'ani wannan yana nuna maka cewa magana ce ta Allah mai girma da kuka? Allah ta'ala ya alƙawarin zai kare shi wannan ba za ta shige shi ba ta gaba ko ta baya saboda Allah ta'ala ne ya saukar da shi to Allah ta'ala ya sa mu ci albarkacin alqur'ani wannan sura kuma anan ta kare sai sura ta gaba ce suratul ma'arij a gurguje bi Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim sa'ala sa'ilun bi'adab wajh lil kafirin laysa lahu dafi' من الله بالمعارف تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة نعم suratul ma'arij a wannan sura sura ce wanda ita ma aka saukar da ita a makka cewa an sabkar da ita a makka yana nufin an sabkar da ita kafin manzan Allah ya hijira daga makka ya koma madina tana da ayoyi 44 wannan duk malaman alkur'ani da tafsiri sun haɗa akan cewa ayoyinta 44 wa mawdu'aha ar-ra'isi babban kanin labarinta abinda su da za ta karantar da mu shine bayanin subutu wuqu'il azab ala al-kafir la muhalata abinda sura za ta tabbatar mana shine faruwar azaba akan kafiri akan kafirai cewa Allah sai ya makafirai azaba wannan babu makawa akan wannan duk wanda ya mutu kafiri to sai Allah ya masa azaba kowa ya shi wannan shine abinda sura za ta tabbatar mana ta ba mu labari akan sa an kira ta da suna al-ma'arij saboda Allah ta'ala ya buɗe wannan sura da ambatan ma'aris a ayoyinci na farko-farko sa'ada sa'ilun bi azabin waƙi sai ce da kafiri da nesa da dafi min allahi zil ma'arij to daga nan aka samu al-ma'arij sunan wannan sura abinda al-ma'arij yake nufi shine matakala Wani matakala ta bene haka to shine abinda ake nufi da al-ma'arij muna roƙon Allah ta'ala muna mana jagora cikin abin da zamu karanta Allah ya ce sa'ala sa'ilun bi azabin waqi wani mai tambaya yayi tambaya game da azaba wanda kuma yace wannan azabar mai zuwa ce ma'ana wani kafiri ne yake roƙo cewa Allah ya kawo azaba sa'ala sa'ilu wani mai tambaya ai da'in ko kuma da ada'in ala nafsi wani mai kira ya yi kira Allah ta'ala ya kawo azaba wanda yake maganan nan kamar yadda ya zo a hadisin al-mustadrak da imamu hakim ya ce wani mutum ne da ake ce ma nadru ibn haris nadru ibn haris a shi nadir ibn haris kuma yadda sayyid ibn jubair ya ruwaito shi ne ya ce allahumma in kana na huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama shi ne ya addu'a yace ya allah in dai wannan alkur'anin da muhammad ya zo da shi gaskiya ne to allah ka sabkan mana da azaba daga sama Allah kai mana ruwan duwatsu daga sama haka ya faɗa wa mutum a wata ruwaya cewa ya Allahumma in kana haza huwal haqqu min indika fa amtirna alaina hijaratan as samai aw itina bi zabin ali cewa ya Allah wannan alqur'anin da Muhammad ya zo da shi in dai har shi ne gaskiya to Allah kai mana azaba ta ruwan duwatsu daga sama ko kuma cewa yi Allah ka zo mana da azaba daga sama azaban mai tsanani mai radadi sai Allah yake ba da labarin cewa sa'ada sa'ilin bi azabin waqi wani mai addu'a ya roki Allah ta'ala ya kawo azaba kuma azabar azabar da take tabbatacciya ko yayi addu'a ko bai yi addu'a ba azabar za ta zo idan ta zo kanwa za ta sauka bilkafirina laisa huda dafi'u za ta sauka da kafirai kuma kafirai a ranar da azaban nan za ta zo ba su da wani wanda zai iya tunkuɗe musu wannan azabar babu wani wanda zai iya tunkuɗe musu azabar nan minallahi zil wannan azaba azaba ce wanda za ta zo daga wajen Allah zil ma'arij ma'abocin matakalai ko mai matakalai al ma'arij shine masa'ibul mala'ikati fissabawa ce. matakalan da mala'iku suke takawa wanda suke isa wajen ubangiji su sune al ma'arij Allah ta'ala ya siffanta kai shi da cewa shi ma'abocin waɗannan matakalai ne shi yasa yace ta'arujul mala'ikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanati ta'arijul mala'ikatu mala'ikai suna tattakawa suna hawa warruhu da mala'ika jibril waɗansu malamai suka ce a ruhu a nan ana nufin mala'ika jibril waɗansu malamai kuma suka ce a ruhu a nan ana nufin rayukan muminai domin rayukan muminai sama ake yi da su ba ka je sama da sura yakan mumine su ma sa tattaka wannan matakalai su isa wajen ubangiji shine wa ruhu da ruhu ko ka ce mala'ika jibril ko kuma ka ce rayukan mumine yaushe ne suke takawa su hau wajen allah sai allah ya ce fi yaume suna takawa bisa wannan matakalai a wani yini kanin idarukum hamsina na sanati wanda wannan yinin gwargwadon tsawon yinin ya kai shekaru dubu hamsin a shekarun duniya shekara dubu hamsin to wannan wani yini ne waɗansu malamai suka ce shi ne yinin alfiyawa daga lokacin da za a fara alkiyama zuwa lokacin da za a ƙara hisabi kowa ya tafi aljanna kowa ɗan wuta kuma ya tafi wuta to wannan lokacin zai ɗauki lokaci wanda lokacin inda a lokacin duniya ne zai ɗauki shekara dubu hamsin hamsin na alfasa shekara dubu hamsin ku shekara dubu hamsin aiwa nan ba ce to amma wasu malamai suna cewa shekara dubu hamsin bilnisbati ilal kafiri wannan kafiri shine zai ga lokacin ya kai shekara 50 saboda me saboda abinda zai gani ciki min shada'i na tsanani da wahalce wahalce wa amma almu'min amma shi mu'mini fa yakunu alaihi akhaffu alaihi min salatin maktuba yusalliha fi dunya an ce shi mu'mini mai imani lokacin zai shi kamar gwargwadon a yi sallar farilla a gama kaga kamar kamar minti nawa kenan minti 15 zuwa 20 amma shi a wajen mumini ha an gama hisabi da san wannan lokacin shi kuma kafiri saboda bala'in da zai gani sai kamar an yi shekara 50 ka san idan mutum yana cikin tsanani lokaci zai gudu amma idan kana cikin walwala to sai ga lokaci yana ne sai ga yana hutu idan mutum yana ciwon kai ko yana wani ciwo yana rashin lafiya ciwon ya hana shi bacci sai ga dare ya ƙara tsawo da gari ya ƙi wayewa amma idan lafiya lau yake ya ci ya ƙunshi ya hau gado ya kwanta kawai sai ja na asirati kayan mina ne sai yana ci har asuba ta yi shi kuma wuce yana ce yana ganin gari ya ƙi wayewa to kamar irin haka ne shi kafiri a ranar lahira saboda tsananin da yake ciki da bala'in da yake ciki da abubuwan da zai gani ya tashin hankali sai ya gani ya yi tsawo kamar shekara dubu hamsin amma mumini kawai zai ga shaf-shaf an gama sami kamar a yi sallah ne har an gama sami kowa ya tafi aljanna ɗan aljanna kenan ɗan wuce kuma ya tafi ta allah ya sa muna cikin aljanna to allah ta'ala ya ce minan lahi zin ma'arij ta'aruju al mala'ikatu wa ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50000 sanati fa absir fa asbir fasbir فاصبر صبرا جميلا na إنهم يرونه بعيدا wa nara ونراه قريبا Allah ta'ala ce fasbir sabaran jamila ya kai wannan annabi kai haƙuri akan ɗaukar cutar wanda kafirai suke maka yi haƙuri sabaran jamilan haƙuri mai kyau ka yi haƙuri haƙuri mai kyau kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a suratuhu fasbir inna wa'adan lahi haqqu wa la yastakiffannaka na la yuqinuna da haka Allah ya rada shi wannan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya haƙuri in ba izgilanci ba ya za ka zo ka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama idan wannan azabar da kake cikin alƙur'anin da ka nuna shi gaskiya ne Allah ya kawo mana azaba wannan gaban sa ya faɗa kun ga izgilinci ne insha Allah shi da ne sha annabi kai dai yi haƙuri yayi hakuri kuma mai kyau innahum yarawnahu ba'idan su kafirai ganin tashin duniya suke yi da nisa za a dare Allah ya ce wani rahu qariban mu kuma muna ganin shi kusa yake kuma kusan yake mun karanta a baya da an ta da ƙaho an ta da duniya mai kafiri zai ce har an yi tashin duniya har lokacin ya zo sai da lokacin ya zo mai cikin gaggawa cikin sauri to tashin duniya kusa yake amma mutane suna kallon kamar nesa yake Allah ya ce wani rahu ƙariban mu ko muna ganin shi kusa yaushe ne za a yi shi yau mata kulis sama كالمهل وتكون الجبال كالإهل ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وصاحبته وأخيه وفصيلته وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه na'am Allah ta'ala ya ce a ranar da za a yi tashin duniyar nan yau mata kuni sama'u kan muhli ita ce ranar da sama za ta zama kan muhli kamar dalma kamar darma ai ka azaibi alfidda kamar na karkiyar azurfa Kasar in ɗan aka darma in tana narkakkiyar ce a ciki ai ba ta da wani ƙarfi za a ga ruwa ne kawai haka yana ta gudu to haka sama za ta koma a wannan ranar shi da yau mata kunin sama'u kal muhli wata kunin jibalu kal ihli duwatsun nan manya-manya wanda muke gani a ranar nan su kuma za su koma kal ihli kamar auduga aika sufi kamar auduga amma audugar ba wanda ake shuka ba kamar auduga ta sufi ta jikin dabbobi kusan dabbobin laraba suna da gashi mai tsawo to ana yankan shi sai a kada shi kamar yadda ake kada auduga sai ana sada tufafi da shi to a ranar nan duwatsu haka za su koma ba wani nauyi ba girma ba ƙarfi tare da su saboda an riga an lalata su roshe su za a maida su gari a shekarsu Allah ya ce wala yas'alu hamimun hamima a wannan ranar makusanci baya tambayar makusanci aboki masoyi baya tambayar masoyi masoyinka wanda a nan duniya da kaga wani wanda zaka ce ina wani dan uwanka wanda da kaga wani wanda zaka ce ina wani to a ranar alkiyama ba wanda zai tambayi ba wani wanda zai gamu da wani ya ce ina wani da ishtigalin kullum bihari saboda kowane mutum ya riga ya shagala da halin da yake ciki shi ya sanya Allah ta'ala a suratul abasa ne yace fa idza ja'ati sakha sai yace yawma yafirru maru min akihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi sai yace da kullu mar'in minhum yawma izin sha'anun yughni kowa ta kan shi yake a wannan rana kowa har annabawan Allah nafsi nafsi nafsi suke cewa ta kanmu muke ta kanmu muke ta kanmu muke in annabi ya ce yana ta kan shi ina ga wanda ba annabi ba Allah ta'ala ya ce yubassirunahum kuma a wannan ranar za a nuna musu shi za a nuna musu sashe da sashe za ka ga dan uwanka za ka ga abokinka amma ba ka iya cewa kai wani ya kaza wani ya kaza sai dai ka wuce ya wuce Allah ya ce to a wannan ranar yawaddul mujrim al mujrim kafiri kenan zai yi mu zai yi burin cewa law yattadi min azab yawma izin dibanihi ina ma da a ce in ya tattara 'ya'yan shi ya bada zai iya fansa kanshi a ce kawo 'ya'yanka ba za a yi maka azaba ba kafiri ne jidama ana yin haka da ya iya bada ƴaƴan 'ya'yan shi shi kuma a kyale shi kar a yi masa azaba Allah ya ce wa sahibatihi wa akihi kai da zai iya bada matar shi a kyale jami'an sun bayyanci inda an zai ɗan za a tafi shi da kuma zai yi iya da kusan yana da kuma wani ba da ya yawa ko za a kira mutum zai gaba da komai da kuma shansa abubuwan da yake su da ke kimantawa ya su ana da ke samuwa da cewa zai iya ba da shi a mutum da shi aka tashi ya mata sai yi sai ya yi da haka duk zai iya sadaukar su inda a ci in ya yi haka shi zai kusa da azaba shi ka yi wata rana ba na su ba su tujin ya bayani ya ce zai da za a kare shi da za a shi saboda azaba ce wani wanda bai taɓa da yake da kuma ita ce azaba mutum shan ita ce azaba da za a Allah ya ce kan da Allah da نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوبى ita ce suka gani a wannan lokacin suka shiga cikin wannan hali ita kuma a zama ce ta wutar tana dama wadda ɗan adam ne da ɗaukar sannan kuma tana kiran duk wanda ya juya a kan imani da wani imani kayan yake da ta kayan da rushe ya wuce an ta kuma ta ce idan ya ga rushe ya fi rushe duki roga ne ya fi rushe duki roga da aka fi cewa wata wanda yana kiran wanda ya juya da wani imani da aka cewa ya roba a sai ya roba a sai wata ba a fa'arwa wanda ya tara zuciya a duniya ta hanyar haram fa'arwa a ƙone a yayin shi ba a ba a nan kan adam da mutanen duniya da ilimin da zai za a shi za a a a sa mu ga amfani wannan karatu a duniya da mu. abubuwan da muka ji daidai a ciki muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon yin aiki da su abubuwan da muka ji wanda ba na daidai ba Allah ya ba mu ikon gyarawa ya sa wannan karatu ya zama hujja gare mu ba ya zama hujja a kan mu ba in Allah ya so kamar da na ce shekara mai zuwa za a tashi a ta goma sha tara a kamar yadda adatin muka saba yi akan ɗan jawabai na alamar cewa an kulle ko a rufe wannan tafsiri mai albarka wanda muke tsawon wata guda to abu na farko dai shine muna ƙara gode ma Allah da girma da kuka domin Allah ta'ala shine ya ba da dama har wannan karatu ya yi Allah ta'ala shine ya amince a yi wannan karatu ya ba da dama ya ba da iko aka zo aka gabatar da wannan karatu tsawon kwana ashirin da ina jin rana ɗaya ne bai karatu ba da haka mun kwana ashirin da shida ana gabatar da wannan karatu cikin ikon Allah to wannan ya zama wajibi mu gode ma Allah da girma da ɗaukaka akan wannan ni'ima da ya mana domin ni'ima ce ba ya karba ba ka zauna ana karanta alƙur'ani ana bayani bakin gwargwado har tsawon wata guda ko kwana ashirin da shida wanda ya samu wannan ba ƙaramin ni'ima ya samu ba kuma ta samu ne daga wajen Allah mai girma da kaka da haka muna gode ma Allah akan wannan ni'ima da ya mana sannan ya zama wajibi manzo Allah yana cewa man la yashkuru nasa la Allah wanda duk bai gode wa mutane ba to ba zai gode ma Allah ba a wannan karatu da muka yi ya sami yuwa ne sakamakon jajircewa da waɗansu bayan Allah suka yi wajen tsare-tsare da kuma musamman jigo a ciki shine kudaden tafiyar da karatun nan ina jikin da muka fara karatun nan kwana 26 ba mu taɓa yin karatu da nefa ba akwai wata rana da aka jaraba aka ga wutar nefan ba ta ɗaukar abubuwan yadda ya kamata dole aka canza aka koma jin janaraitan nan kuma man fetur ake zuba masa man fetur ɗin nan kuma da kuɗi ake tsaye shi jiya direfa aka ko to amma jiya ne kawai ko jiya ne kawai amma ko to to almihim dai akwai waɗanda suka ba da gudunmuwa ta hanyoyi da dama ba sai mun tsaya mun cewa ne ya ba da gudunmuwa kaza ba kowa ne ya ba da gudunmuwa duk wanda ya bada gudunmuwa Allah ta'ala ya sani da haka wanda ya bada gudunmuwa ko da ta shawara ce ci ina bada shawara a yi kaza da wanda ya bada gudunmuwa ta kuɗi da wanda ya bada gudunmuwa ta ƙarfinsa kowace irin gudunmuwa mutum ya bada muna roƙon Allah ta'ala ya bashi ladar aikin ne ko da ko gudunmuwa ce ta in zo in zauna in saurara don ita ma gudunmuwa ce Allah ta'ala ya saka ma kowa da alkhairinsa ya ba kowa sakamakon wannan aiki jigo anan nan shi ne shugaba na wannan tafiya gaba ɗaya wanda kullum kamar da muke maimaitawa abubuwa ba sa tafiya sai da shugabanci shi yasa musulunci ya ba al'amarin shugabanci muhimmanci so da ya ga ana irin wannan tafiya to akwai jajircewa da kuma shugabanci na gari daga ɓangaren shugabanci da haka muna ƙara musu addu'a Allah ta'ala ya ƙara ma rayuwarsu albarka ya ƙara masa juriya na ɗaukar waɗannan nauye-nauye wanda Allah ta'ala ya ɗora masa ya sa sakamakon hakan ya zama aljinnar firdausi a garin shi sai kuma malam bakir wanda shi yake taimakawa wajen jan baƙi, kamar yadda hausawa suke cewa ana wajen karanto ayoyin alkur'ani wanda ake fassarawa wanda kuma malami da musu irin ayyukan da yake yi ba addini da kuma irin jajircewarsa da duk abubuwan da yake na taimakon addini na ganin cewa an samu nasara a cikin ire irin waɗannan ayyuka duka karatukan da ake yi din ba da wannan da tafsirin mata na safe da karatun makaranta can ma wanda muke zuwa bi to muna addu'a da shi ma Allah ta'ala ya saka mashi da alkhairi Allah ta'ala ya bashi sakamako da gidan aljanna ya sa albarka a zuriyarsa ya ja da kwanakinsa sannan akwai malam yusuf wanda da yanin tsaye wanda shi gudun wanda yake ba da ilima ta fita mu gabaki daya domin shi ne yake taimaka wajen yada wannan karatu a mutane yana da kyau mu wannan karatun da taimakon allah ba ƙoƙarinmu ba Allah ta'ala ya sa karatun yana wuce nan inda muke yin sa'ada akwai waɗanda suna bibiyar karatu ta hanyoyin sadarwa na zamani waɗansu ba a cikin garin nan ba a waɗansu garuruwa daban-daban a cikin duniyan nan inda hausawa suke to karatun zai iya kaiwa ce, to kuma wannan ya samu ya ta hanyar shi gudunmuwar da yake bayarwa wanda kullum ina faɗa duba ba mu yadda ake ba sai dai mu gani kawai ko kuma ya mana magana a ce gashi gashi amma ba mu san yadda ake yi ba sai dai kawai muna ganin yana yi to wannan ba karamin aiki bane ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ya karanta hadisi yakan ce falyuballighu shahidu al-ghaib wanda kenan ya kokari ya sanar da wanda baya da haka shi irin wannan ana ne dan a yada dan amfani ya wuce iyana. to kuma alhamdulillahi ga wanda yake bibiyar abun ya san karatun yanzu ya wuce iyalai. da haka muna mashi addu'a Allah saka mashi da alkhairi su ma ‘yan uwa waɗanda suke bibiyar muta hanyar sadarwa ɗin a gamruwa daban-daban muna musu fata alkhairi kuma muna fatan mai tarayya da mu da su duka cikin wannan aiki na alkhairi Allah ta'ala ya ba su ikon yin aiki da duk abubuwan da muka faɗa wanda yake na daidai da muka yi kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya muna afwa kuma ya yafe mana sannan mutane na ƙarshe su ne bayan Allah da suke zuwa saurara domin kuma duk in an yi wannan tsare-tsare an ba da kuri an yi tsare an yi komi to sai aka zo kuma ba kowa kaga ya za a yi sai a ta su to masu zuwa su ba su sun ba da gudunmawa ba haka muna musu addu'a muna fatan Allah ta'ala ya ba mu ladan da mu da su gabaci daya Allah ta'ala ya saka mu kowa da alkhairin sa Allah ta'ala ya rubuta mu kowa daidai irin abin da ya na gudunmuwa Allah ta'ala ya ƙara mu rayuwa albarka sannan a ƙarshe ba za mu banta ba da ƴan uwa wanda muna tare da su ana wannan aiki amma yanzu ajalinsa ya ci musu ba sa tare da mu musamman ɗan uwa malam masu wanda inda yana raye yanzu muna da tare da shi a shekarar da ta wuce da shi muka fara inda muka yi kusan azumi goma sha tara amma ban fara da shi ba to bana kuma ba ban fara da shi ba har ƙarshe muna cike da alhaji na rabuwa da shi matuƙa saboda irin gudunmuwar da yake ba irin waɗannan ayyuka muna masa addu'a muna kuma ƙara yi masa addu'a Allah ta'ala ya kyautata makoncinsa, Allah ta'ala ya sanya ƙabarinsa Allah ta'ala ya yammata mai ƙabarinsa Allah ta'ala ya kare shi daga azaba a ƙabari ya kare shi daga matsatsi na ƙabari muna addu'a Allah ta'ala ya jibinci bayansa Allah ya sa ma ‘ya'yansa albarka ya sa su zama ‘yan ƙwarai ya sa su zama wanda musulunci zai alfahari da su Allah ya raya bai gidan shi da yayansa Allah ya sa cikin su a samu wanda za ta raya gidan kamar yadda malama Zainab take raya gidan malam Jafar a yanzu Allah ya sa a samu wanda za ta raya gidan malam Yusuf Allah ta ala kyauta ta sa wannan ina ganin su ne ɗan bayanan da zai yi da fatan Allah madaukin sarki ya saka ma kowa da alheri akan haɗin kai da kuma gudunmuwa da aka bada aka iya samu aka wannan tafsiri Allah ya kowa safiya ta alheri Allah ya maimaita mana irin wannan majalis din shekaru da dama a nan gaba Allah ya saka mu kowa da alheri Allah ya ba kowa ladarsa Allah ta'ala ya amfana da mu wa اللهم ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk eh to ina da yanzu sai malam ko ka da malam ya ba sai ka ga haka yi ko? haka yi a balin tsari alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin وصلى الله على a cikin ikon Allah su wata ala kamar yadda muka shekaru baya tsarin ma Allah ya ba mu iko mun ga wannan tafsir kuma ga ya mun ga ƙarshe shi kamar yadda mala ya ce sau ɗaya tak ya samu akasin zuwa ne wannan ba ƙarama al'amari ba ne yadda ake zafin ranar nan ku tafi gidana da can daga nan da kowa wani sanin shi wallahi in tawo da can zuwa nan wani sa'i zahiri ke ci amma malin ku duba da da ke tawo amma fashi ɗaya ta to malin ko bai san a ce an gode to mu dai sai dole mu ce alhamdulillah Allah saka da alkhairi Allah shirya Allah ya ƙara tsawon rai Allah ƙara taimakon iyalai su baki da yi sa'ajin na a matsayin na da nake nan na shugaba kun san dai ba yi na bane kuma ba aiki na bane wallahi ko a wajen ɓangaren turashin rurruf suna cewa ba a mugun sarki sai dai ne mugun buhari to munan ba mugunci ba mu ba abu muke alkhairi amma wannan aikin wallahi ba ni bane ba suna nan Allah ya san su suna nan Allah ya san su ko ba kun san su daga cikin su kuma wallahi duk dan aikin da kai kamar ya amal zalal zaratul khair yara wa man ya amal zalal zaratul shar yara Allah na nan na bibiya kowane irin mataki kai ta taimaka ma wannan tahiyai wallahi Allah ya sani kuma wallahi sai ka ga sakamakon kuma muna godiya ga irin waɗannan masu taimaka a cikin wannan tahiyya yi wallahi tahiyya ce ta alkhairi tahiyya ce ta alkhairi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina cewa ku ƙungiya ko wato ku haɗa kai wajen tahiyar da abin alkhairi kada ku haɗa kai wajen yin muku ko mun karɓanta shi domin wannan dai wallahi haɗa kai ne muke kuma sallallahu alhamdu shaidan yana son ya barraka mu ko muna dagewa Allah na kare mu Allah na kare mu Allah na kare mu wallahi kuma hankalin mu kwance tas ba abin da muke ji ne Allah shi kare mu baya ga wannan kuma yadda mala ya ce ka zo nan masallacin ka saurara ka yi aiki da shi to shi ma gudun ce babba domin ma iya kamar nawa kenan cewa ɗan'uwa musulmi ya amfana da ayoyin alkur'ani da hadisai da maganganun magabata ya samu shi ma a samu da ta yi a cira kada da mu shiga wuta duk manawa kenan wallahi duk wanda ya shiga rabbana innaka man tadkhulun nar faqad akhdaita wallahi duk wanda ya shiga da ya wulaƙanta, ya tauza wallahi Allah ka tsare to duk ya kuma nawa kenan kuma Allah shi taimaka mu abinda muka hararo da wanda ban halawar ba Allah ya sani Allah saka ba kowa da alkhairi Allah kuma shi nuna mana baɗin lafiya Muhammadu Mansur Allah gafarta mishi Allah ya rahamshe shi Allah ya rahamshe shi tabbas in ne sallah goma ta farilla sai na kawo mansur akalla cikin bakwai wannan wannan Allah ya sani Allah ya gafarta mishi ya kada sauki bayan wannan kuma na ƙarshe shine kamar da na ambata ba, baya nan ta haɗaka kawai ni dai shugabanci nake amma tare da sanin cewa shugabancin nan wajibi kuma amana ce shi ya sanya wani sa'i waɗannan wanda kuke gani wani sa'i walla su tilasta ma wani sa'i kamar Allah dai ya soke <laughs> kuma daure a yi haka ba dai yana so wani sa'i ma ma jin haushin wasu mafi amma kuma daga wasan gane da kai alce alhamdulillah haka da ya kamata Allah su shaka makwari alkhairi والسلام عليكم ورحمة الله الله شميم والله ساكت عزيز والله ساكت you. Allah ne za ka ce game da wannan tafsir da Allah ya kawo mura na kasance? bayanin ci ta cin misali mun fara cin ɗaya ga ramadan kuma Allah kawo mu yau ashirin da bakwai wata na wanda malam ya rufe shi tafsiri na gaskiya muna godiya ga Allah wanda shi ya ba mu wannan dama kuma da lafiya komai da zo ƙarshen wannan tafsiri muna roƙon Allah ya karba mana azumi da sallolin mu addu'o'in da to Allah ya da alkhairi ga ka ake bi da kabarin ba da Assalamu alaikum Malam Muhammad. Assalamu alaikum. Malam Muhammad ne da wannan da kawo mu da Allah ya ah, rufe tafsirin karatun Alkur'ani mai girma da masallacin garin Tsagero wannan tambayar local government Abin da gaskiya alhamdulillah godiya ga Allah wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci na muna jin kuma muna muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wataala da nuna muna wannan lokaci sannan muna godiya ga malam na shi wanda yayi inda watan nan ya kama kusan kullum ta Allah sai ya aje komai hidimar shi a daidai irin wannan lokacin ya zo ya ya isa ba ta da shirye Alan Suleiman. Assalamu alaikum wa wabarakatuh. Allah shiga wata malam ne za ka dangane da wannan rana da Allah ya kawo mu ta. godiya ga Allah subhanahu wataala wannan rana mai albarka da Allah ya kawo mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya nuna mana tabbatin wadda da lahiya Allah kuma ya saka mu mallan da alkhairi Allah wa da da cikin wannan wata Allah mu da wanda suka ya Allah ya saka shi ma yake Allah ya saka da alkhairi Thank you. na? Thank you, Douglas. wala ibrahim me za ka ce game da yau rufe tafsir da allah na dauka na fara gani Stand bye bye. Ittikati bye bye. Allah rike min abin nan. Assalamu alaikum. Wannan zaka rike. Can Allah shi kyaye. Assalamu alaikum tun. A gaishe ku, a gaishe ku. Wani rabu.